بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Biz Resul Ekrem, kıblimizdur Mekke Herem, beyat verdik cihad üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, Türkistan İslam Partisi İslam Avazi radyo anlatış bölümünden anlatışımızla başlayınız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimizdir Mekke herem, peygamber bu cihat üçün. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimizdir Mekke herem, peygamber bu cihat üçün. Rabbimiz kıl sabit kadem. ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'inib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujahid abdurashid va mujahid usmon botirning yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriya bir ming to'rt yuz o'ttiz to'rtinchi yili zulhajjining o'n to'qqizinchi kuni payshanba ya'ni milodiya o'ninchi oyning yigirma to'rtinchi kuni tuanda zulhajjining o'n ikkinchi kunidan o'n to'qqizinchi kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringlarga sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tovandikicha الدين sirat qismida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixi في berildi قد أشاء Anlatışımızın siyaret qarab, umarning qilish osqan holda darvoza oldida turganligini ko'rdi-da, darhol qaytib kirib, rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar qildi qoro ichida ozoda o'ltirishqonlarmi gurridi jam bo'ldi hamza roziyallohu anhu bu taroq turuqni ko'rib sizlarga nima bo'ldi deb so'rab edi ular umar kapto umar kapto deyishdi hamza umar kasi nima bo'pti ishikni ichinglar agar yaxshi niyatda kelgan bo'lsa bizmi yaxshilik qilamiz Navodi yomon niyat bilan kelgan bo'lsa o'z qilichi bilan o'zini uzitimiz dedi bu chog'da rasululloh sallallohu alayhi sallamga vahiy nozil bo'layotgan bo'lib uyning ichkarisida edi u umarning oldiga chiqib uning bilan tashqirqi islomiy da'vat qismida muftiy abu zarning jihadning farz aynik to'g'risida qilgan da'vati huzuringlarda bo'ladi alloh taolaning kalimasini oliy qilish uchun kuchini sarflashlik va jang qilishlik jihaddir. mana endi to'rtta mazhabning ahli ilmlarning muttafaq alay fatvosini naql qildik endi gap o'sha ki ahli ilm birodarlarimiz shu biz o'qiyotgan iboratlar kitoblaringizda bormi yo yo'qmi bor bo'lsa alloh taoladan qo'rqinglar agar yo'q bo'lsa isbot qilinglar yo'q deb lekin biz sahifalarni ham aytyapmiz jildni ham aytyapmiz nomini ham aytyapmiz kitobni nomi ham muallifning nomini ham hammasini aytib o'tdi jihodning ma'nosi tablig'i emas jihodning ma'nosi namoz emas jihodning ma'nosi bola chaqa farzandlarni tarbiya qilish emas ota onaga xizmat qilish emas hanafiy mazhabda bo'lgan olim ham mana hujjat molikiy mazhabda bo'lgan olim kishiga ham mana hujjat hambaliy mazhabda bo'lgan olim kishiga ham mana hujjat shofiiy mazhabda bo'lgan olim kishiga ham mana hujjat ibn rush degan bitta olim kishi bor ibn rush rahimaulloh bu kishi aytadilarki to'rt mazhabning olimlari shunga ittifoq qilganlarki ki jihod desa bundan faqat va faqat kofirlarga qarshi qurol bilan jang qilish tushuniladi yana bitta narsani aytaman fi sabilillah kalima borku fi sabilillah shunga ham ahli ilmlar ittifoq qilganlarki qachonki fi sabilillah kalima ishlatadi islomiy she'r qismida birodarimiz sobitning yoshlik chig'ing nomli she'rini huzuringlarga suramiz zum ro'shan aqling uyg'oq ruhing daryo kabi jushkun ham ilmga ham amalga imkon berar yoshlik chig'ing birodarim angla so'zim kassi fursat kelmas qaytib aqidang uchun dining uchun sarib atdin yoshlik chig'ing nazar salg'in santar qomsal uchun ashabul kaf buning uchun o'ssimayli garg'orlarda yashlik chig'in bu din uchun lozim ekan ana shundoq yaradorlar ziyorat qismida birodarimiz yusufni qilgan ziyoratning davomini huzuringlarga sunamiz alloh taologa duo qildim misol endi to'xtamga bunda desam safarga daxli yetadi shuni bilan yo alloh dedim o'zing bir shifo bergin o'zing bir operatsioya talablar xonasi aslida sal sizni avaylarda muvaffaqiyatli sumta xizmatimga yaqin muvaffaqiyat keyin suv kechib ketdilar <laughs> alloh alam tugmaydi bu yo'l tugmaydi bu yo'l tugmaydi bir vaqtda bir qorong'u bir zulmatda tomon bir chiroq turdi shahidlar izlari sahifamizda birodarimiz sobitning shahid akamiz abu bakr o'zbekistonning ish izlari haqida qilgan bayonlarining davomini huzuringlarga sunamiz keyni keyni javob qaytdi o'zining har xil qurollarini siyirib turib to'p qurollarini otdi shu o'limoyadan shu bizningki uyning atrofiga ham o'qqa tushdi tushgandan keyin birodarlar bilan maslahatlashdik maslahatlashgandan keyin biz jami yetti sakkiz birodar edik birodarlarni deyishlikka qanday qilamiz deb shu bizniki jang qo'mondoniga maslahat qildik qilgandan lekin o'shandan keyin u birodar dediki boshqaroq makon boshqaroq bir joy izlasak bo'larmi uchuqchilikdek his qilyapman ham universitetga to'pni otgandan keyin obam deb o'tganimdek bak to'zib ketdi bak to'zib ketdi issiq bak to'zib ketdida biz ham ansirab qoldik qilgandan keyin o'ylashdikki qilinglar alloh subhana taolo bir tayakkul qilsak oxirgicha bir qilsak alloh taolo jamoat ichidagi yangiliklar sayfimizda mushu haftada jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول الله رسول umar uyga yaqinlab kelganda u yerda habbobning qiroat qilayotgan ovozini anglagan edi shunga u uyga kiribla men boyam yeninglardan olg'inim kimning ovozi deb so'roq qilishga boshladi ar xotin ikkalasi mushu ishkimizning parini xolos boshqa ovoz olmadiq deb javob berishdi umar ahvoldan qaraganda sizlar kelan o'z dinolarini tashlab murtad bo'lgan o'xshaysizlar dedi shuning bilan uning kuyog'li ey umar agar haqiqat sening diningning g'ayrati bo'lsa qandoq qaraysan dedi umar g'azab bilan etilib berib kuyog'lini yiqitib ostiga besib olib butun kuchi bilan mushtlag'ili turdi bu chog'da uning hamshirisi fotima kelib umarni erining ustidan ishittirib Bular onun yüzüge tətur müştlən birini qoyub etildir vətdi. Onun eğiz burunlarından qan eqişqi başladı. İbn i İshaqның rivayətində Ömər həmşirisinin beşiği vurub yeri yeribətgən deyildi. Şunun bilən o dər darğazab olub, "Ey Ömər, əgər həqiqət senin dininin qayrıd bolsucu, mən Allahdan başqa ilah yox, Muhammed sallallahu aleyhi və sallam Allahın bəndisi və peyğəmbəridir" deyə guvaqlıq vermən, dedi. Ömer bularının musulmon bo'lganligini jazmlashtirdi va sanglisining chiroyidan eqiyotgan qonlarni ko'rib qattiq pushaymon qildi va hijolat his qilib eliqi voriqonlarni elinglar man o'qib ko'ray dedi Fatima uningga yig'lagan holda "Sen degan betahorat nejis tursan uni xohlagancha tutishqa bo'lmaydi shunga avval g'usl tahorat ilib kelgin ondan dedi Ömer o'rnidan turib, berib g'usli tahorat olib keldi. Ondan eliqi varaqni qo'liga olib, o'qishga boshladi. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ömer buni o'qib, "Nihoyatda yaxshi go'zal ismlar go, dedi. Ondan sura tahoni o'qishga boshladi. Hatto u Allohning "Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdirman" məndən başqa heç məbud haqq yoxdur. Yalğız mənə ibadət qılğın. Məni zikr qilish üçün namaz oxuğın. Qur'oni Kərim 20-ci surə 14-cü ayət. degan yerga kelib edi. Bu nima degan laziz she'rin kalam? Bu nima degan ulug' so'z? Meni Muhammadning qishig'i boshlab beringlar. Davatdi. Habbob Ömərnin heliqi sözünü anlab, astı qadam bilan uydan chiqdi va "Xo'sh xabar ey Ömər, men sening Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payshanba kechsi, ey Alloh, islomni Ömər ibn Xattab yoki Abu Jahl ibn Hisham bilan azizligin degan duosining ijobati bo'lib qilishingni umid qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hozir Safa tig'ining yonida bir qo'rida" dedi. Shuning bilan Ömər qo'lidagi yalang'och qilichini g'ilobga selib, yeniga osdi. Ondan xabbob etib bergan heliqi qo'rog'iga qarab yurib ketdi. U bir hozadan keyin heliqi qo'rog'ini izlab tepib darvozani chekdi. Biraylan darvozaning yuchqidan qarab Umarning qilish osqan holda darvoza oldida turganligini ko'rdida, darhol qaytib kirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabar qildi. Qoro ichida ozoda o'ltirishqanlarmi gurridi jam bo'ldi. Hamza roziyallohu anhu bu taraq turuqni ko'rib, sizlarga nima bo'ldi deb so'rab edi ular umar kapto umar kapto deyishdi hamza umar kasi nima bo'pti eshikni ichinglar agar yaxshi niyatda kelgan bo'lsa bizmi yaxshilik qilamiz navoda yomon niyat bilan kelgan bo'lsa o'z qilichi bilan o'zini uzitamiz dedi bu chaqda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'layotgan bo'lib uyning ichkarisida edi u umarning oldiga chiqib uning bilan tashqirqi uyda uchrashdi va uning qilich osadigan bel tosmasidan tutib qattiq ko'shidi va mundoq dedi ey umar alloh sening haqingda valid ibn mug'ira haqida nozil qilgandek seni rasvo qiladigan azob uqubat oyati nozil qilmoqcha bu yomon paylingdan yonmamsan ey olloh mana bu umar ibn hattob ey alloh islom dinini umar ibn hattob bilan azizligin dedi shuning bilan umar man ollohdan boshqa iloh yo'q muhammad sollallohu alayhi vasallam ollohning bandisi va payg'ambaridir deb guvohlik berman deb musulmon bo'ldi qo'rodikilar buni anglab hayojonini bosolmay allohu akbar deb tovlab aytdi Bu ovozni Kabe atrofida yig'ilishib o'tirgan mushriklarmi angladi. Umar raziyallohu anhu g'ururi kuchli keskin odam edi. Shunga uning musulmon bo'lishi mushriklar orasida eg'ir xursinish va o'ng'aysizlanish kayfiyati paydo qildi. Musulmonlarga bo'lsa izzat, hurmat va shod-xurumlik libosini kiydirdi. Ibn Ishoq umar raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisida mundoq deyiladi. man islomga musharraf bo'lgandan keyin ko'nglimda makkaliklardan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ammidan bak o'shmanlik qiladiganlarni tasqab o'tkazdim dedimki abu jahl rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bak o'shlik qiladi Мен uning uyiga berib eshigini qoqdim У chiqib "Эй Умар, сени qaysi shamol uchirib keldi dedi Мен uningga Мен саңа өзімнің Аллахқа ва Аллахның пайғамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга имон келтіргенлігімні ва у еліп келген дінге чин пүтіп ішенгенлігімні ұқтырып қояй деп келдім. Деді. О ішікні yüzümге даққа дейіп өйтіп, «Йоқал, көзімдің йоқал. Худа сені мо, сән еліп келген қабіріңні мо қайырлық қылмысын?» деді. Ибни Джавзийнің ривайет қылышча, Өмір разияллаху анху мұндақ деген. mushriklar ovom xalqdan bir kishining musulmon bo'lganligini anglasa uningga hammasi o'lishib uratdi ammo bir odamning hamma odamga taqobil turishga madori yetmaydi man musulmon bo'lgan chog'imda tog'am os ibn hishomning qishig'i bordim va uningga o'zimning musulmon bo'lganligimni uqtirib edim u javob qaytirmaylar uyiga kirib ketdi umar yana mundoq degan ondan yana qurayish kattalaridan birining ya'ni u abu jahl bo'lsa kerak qishig'i bordim va uningga o'zimning islomga musharraf bo'lganligimni devidim u o'rilibli kirib ketdi tarixshunos ibni hisham va ibni javziylar xulosilag'an holda mundoq deyishdi umar musulmon bo'lgandan keyin jamil ibni mamar jumahi bu kishi quraysh xalqi ichidagi gap to'shish mohiri edi degan kishining qishig'i berib o'zining musulmon bo'lganligini uqtirib qo'ydi shuning bilan u butun ovozi bilan umar murtad bo'pti deb to'lig'ili turdi umar keynada turib bu yolg'on aytidi balki men islomga musharraf bo'ldim deydi shundoq qilib ular umarning atrofiga divaylab kelib yomish urdi hatto kun tush bo'lay deb qolgan edi oxiri umar yerib o'ltirib oldi ular umarning beshida qarab turishatdi. umar ularga xolig'ininglarni qilinglar Аллах bilan qasamki, agar bizning sonimiz ko'proq bo'lgan bo'lsa, sizlarni qoyil qilmoqchi bo'ldi qilmaydim. dedi. Mushu vaqadan keyin mushriklar Umarni o'ltirmoqchi bo'lishib, uning uyiga bostirib bordi. imom buxoriy abdulloh ibn umar anhu anhudan naql qilib mundoq deydi bir chaqda u ya'ni umar qo'ruvdi biz bilan billa edi qarg'onda u toza xotirjam emasdek qilibdi. pushtumtut qo'rug'a os ibn voil kirib keldi O ustiga yolluq raxtarida va ipakda kashtilangan ko'ynak kiyib olgan edi u ibni sahmiy jamiyatidan bo'lib azaldan bizning ittifoqdoshlarimiz edi u kirpla otamga sanga nima bo'ldi deb so'radi umar sening tarafdorlaring meni musulmon bo'lganligim uchun o'ldirmoqchimish deb javob berib edi oz mumkin emas man hargiz yo'l qo'ymayman dedi u mushu gapni qilgandan keyin meningmi yurkim joyiga tushdi u qo'ridan sirtqa chiqdi qarasa odamlar saldak iqib kelib o'tibdi oz ularning oldini to'sib nega borsizlar deb so'radi ular umarning uyiga ashu murtadning uyiga deb javob berishdi oz ularga man uningga yo'l qo'ymayman debidi eliqi g'avg'achi odamlar bir birlab qaytib ketishdi ibn ishoqning rivoyatida olloh bilan qasamki ular umarning atrofidan soldirilgan kiyimdekli yo'qilishdi deyiladi mana bu mushriklar orasida paydo bo'lgan davolg'ush va malomanchilik mujohid ibn abbosdan naql qilingan hadisda mundoq deyiladi man umar ibn xattobdan san nima uchun farih deb atalding deb so'rasam u hamzi mandan uch kun burun musulmon bo'ptikan dedi. Ondan u o'zining musulmon bo'lish jarayonini so'zlab berib, mundaq dedi. Men, ya'ni musulmon bo'lgan chig'imda, "Ey Rasululloh, biz o'lsakmi haqiqat ustida, yoshsakmi haqiqat ustida yashaymiz emasmi?" degan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Albatta shundoq. Alloh bilan qasamki, sizlar o'lsanglarmi, yoshsanglarmi haqiqat ustida o'lib tirilasizlar." dedi. bu çağda mən yuşurnub yurishning nima hojati? Seni haq bilan avatgan Alloh bilan qasamki, biz cho'qim oshkorlanishimiz kerak. Dedimda, darhol ularni ikkisab qilib tizib, ko'chaga chiqdik. Biriga Hamza bosh bo'ldi, yana biriga men bosh bo'ldim. Aybi bilan qadam tashlab olg'i ilgirlab, oxir masjidga kirib o'ltirdik. Qurayshlar meni va Hamzani musulmonlar sibida ko'rib, mislsiz xursindi va qattiq musibatnak bo'lishdi. shu kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni foruq ya'ni haq nohaqni oyrig'uchi deb atab qo'ygan dedi abdulloh ibn masud mundoq degan biz umar musulmon bo'lganga qadar kabi yanida oshkora namoz o'qishga olmaydiq suhayib ibn sinon rumiy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u mundoq degan umar musulmon bo'lgandan keyin islom oshkor bo'ldi biz shuningdan boshlab ochiq oshkora da'vat elib bora oladik baytullohning atrofiga yig'ilib halqa bo'lib o'ltira oladik ixtiyoriy tavob qildik yo'lsizlik qilganlarga taqobul turib haddidan eshib ketganlarga raddiya berdik abdulloh ibn masuddan rivoyat qilingan hadisda u biz umar musulmon bo'lgandan beri qaddimiz ko'tarilib azizlanib qoldik degan رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا Oh, aziz qarindoshlar diqqatinglar muftiy abuzarning da'vatida bo'lsin bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا annalloha samiun alim muhtaram birodarlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bugungi kunda jihod farzayndir va farzaynlik to'g'risida ahli ilmlarning fatvolarini sizlarga taqdim qilamiz jihod fi sabilillohning shar'iy ma'nosi nima jihodning haqiqiy ma'nosi nima ekan o'shani to'rt mazhablarning olimlari nima deganlar o'shani bir aytib beramiz hanafiy mazhabda imom ibn humom rahimahulloh fathul qadir degan kitobda beshinchi jild bir yuz sakson ikkinchi sahifada aytadilar al jihadu da'vatul kuffari ila dinil haq va qitaluhum in lam yaqbalu jihad kofirlarni haq din tomonga chaqirishlikdir va qabul qilmasa ularga qarshi jang qilishdir imom kasani rahimahulloh badaius sanoya kitobda to'qqizinchi jild to'rt ming ikki yuz to'qson to'qqizinchi sahifada yozadilar al jihadu بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك jihodning ma'nosi shuki alloh taolaning yo'lida jangda ko'p kuchini va quvvatini sarflashlik nafs bilan mol bilan va jon bilan va boshqa tariqalar bilan moli bilan joni bilan va tili bilan kofirlarga qarshi jangda kuchini sarflashlik Maliki mazhabning olimlari aytadi. Qitalul muslimi kafiran ghayra dhi ahdin li'ila'i kalimatillahi aw huduruhu lahu aw dukhuluhu ardahu lahu. Musulmon kishi va'da bermagan kofirga qarshi jang qilishlik jihoddir. Va'da berilgan kofir kim bo'ladi? Zimmi. Jizya beradi-da u. Va'da berilmagan kofirga qarshi musulmon kishi E'loi kalimatulloh uchun jang qilishlik jihoddir. Ya jang maydonida hozir bo'lib turishlik jihoddir. Jang yo'q, lekin jang maydonida bo'lib turibdi. Ya jang maydonga kirib turibdi. Jang yo'q, lekin jang maydonda kirib o'tiribdi. Mana shu jihoddir. Bu molikiy mazhabning ahli ilmlarning muttafaq alayhi fatvosi. Aqrabul masalik liddirdir. degan kitob ikkinchi jild ikki yuz oltmish yettinchi sahifa uchinchi shofiiy mazhab shofiiy mazhabda alloma bojuriy ibnul qosim rahimahumulloh ikkinchi jild ikki yuz oltmish birinchi sahifada jihodning ma'nosini aytyaptilarki al jihadu ay qitalun fi sabilillah ochiqdi Jihad ya'ni Alloh taolaning yo'lida urush qilishdir. Alloh taolaning yo'lida jang qilishlik. Hech qanday aylantirib gapirmaganlar. Faqat shu gapni, boshqa hech narsa yo'q berdi. Jihadning ma'nosi nima? Alloh taolaning yo'lida jang qilishlik. Lekin bugungi kunda ba'zi mufsid olimlar va nafsga ergashib ketgan olimlar qancha aylantiraveryapti. mana bu haq olimlar shunday yozganda jihod ya'ni qital fi sabilillah tugadi va imom ibn hajar asqalaniy rahimahulloh fathul boriy sahih buxoriyning sharhini yozgan muallifi bu kishi aytadiki va shar'an bazlul juhdi fi qitalil kuffar jihodning shar'iy ma'nosi kofirlarga qarshi jangda kuchini sarflashlikdir qancha kuch bo'lsa shu kuchni oxirinchi darajagacha kofirga qarshi jangda sarflashlik jihoddir to'rtinchi hambali mazhab matolibu ulinnuha degan kitob shunda rosa lo'ndagina yozilgan al jihadu qitalul kuffar xolos jihodning ma'nosi kofirlarga qarshi urush qilishlik matolibu ulinnuha ikkinchi jild to'rt yuz to'qson yettinchi sahifa yana umdatul fiq bir yuz oltmish oltinchi sahifa va muntahal irodat birinchi jild uch yuz ikkinchi sahifada hambali mazhabning olimlari ittifoq qilib shuni yozganlarki al jihadu al qitalu va badlul wus'i minhu li i'la'i kalimatillahi ta'ala alloh taolaning kalimasini oliy qilishlik uchun kuchini sarflashlik va jang qilishlik jihoddir alloh taolaning kalimasini oliy qilish uchun kuchini sarflashlik va jang qilishlik jihoddir mana endi to'rtta mazhabning ahli ilmlarning muttafaq alay fatvosini naql qildik endi gap o'sha ke ahli ilm birodarlarimiz shu biz o'qiyotgan iboratlar kitoblaringizda bormi yo yo'qmi bor bo'lsa alloh taoladan qo'rqinglar agar yo'q bo'lsa isbot qilinglar yo'q deb lekin biz sahifalarni ham aytyapmiz jildni ham aytyapmiz nomini ham aytyapmiz kitobni nomi ham muallifning nomini ham hammasini aytib o'tdi jihodning ma'nosi tabliğ emas jihodning ma'nosi namoz emas jihodning ma'nosi bola chaqa farzandlarni tarbiya qilish emas ota onaga xizmat qilish emas hanafiy mazhabda bo'lgan olim ham mana hujjat molikiy mazhabda bo'lgan olim kishiga ham mana hujjat hambaliy mazhabda bo'lgan olim kishiga ham mana hujjat shofiiy mazhabda bo'lgan olim kishiga ham mana hujjat ibn rush degan bitta olim kishi bor ibn rush rahimaulloh bu kishi aytadilarki to'rt mazhabning olimlari shunga ittifoq qilganlarki jihod desa bundan faqat va faqat kofirlarga qarshi qurol bilan jang qilish tushuniladi yana bitta narsani aytaman fi sabilillah kalima borku fi sabil shunga ham ahli ilmlar ittifoq qilganlarki qachonki fi sabilillah kalima ishlatilsa undan murod faqat va faqat alloh taolaning yo'lida kofirlarga qarshi jang qilish olinadi mutlaq agar kelgan bo'lsa qaydsiz bo'lsa azob kelgan bo'lsa fi sabilillah kalima undan murod faqat jihod bo'ladi qitol alloh taoloni yo'lida jang qilishlik mana hadislarni aytib beramiz sizlarga kanzul ummol birinchi jild yetmish oltinchi sahifada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ralyapti qaysi hijrat afzal bo'ladi ya rasululloh qala al jihadu jihod hijrat eng afzal hijratdir mana birodarlar alloh taolo rozi bo'lsin sizlardan sizlar qancha uzoq uzoq joylardan sizlar jihod uchun hijrat qilyapsizlar xotin uchun emas siyosiy boshpana uchun emas jon saqlash uchun emas yo'q yo'q yo'q balki jonni berish uchun hijrat qilyapsizlar bu rosa katta fazilatli amal bo'lyapti birodarlar shunga shukur qilaylik va alloh taolodan sobit qadamlikni so'raylik mana erkanda savol javob jihod deganlar eng afzal hijrat jihod uchun bo'ladigan hijrat deganlar endi savol bo'lyapti vamal jihadu jihod degan nima ekan ya rasululloh qala an tuqatila al kuffara idza laqitahum qachonki kofirlar bilan ro'bru bo'lsangiz ularga qarshi jang qilishlik jihoddir ولا تغلا ولا تجبنا na g'animatdan o'g'irlik qilasiz va na nomardlik qilasiz bu endi qo'shimcha javob bo'lyapti mana yana bitta hadis bor ekan shu ham kanzul ummol birinchi jild yigirma ettinchi sahifa qila mal jihadu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga savol berilyapti aytildiki nima degan jihod degan nima u jihod ان تقاتل الكفار اذا لقيتهم كافر كافرلر بلان روبرو بوغندا ولرغا قرش جن قلشلك قال فأي الجهاد أفضل سوال بروچه سوال برياتك قيس جهاد أفضل رخ بولادا كبرا فضيلت لك بولادا قال من عقر جواده وأهريق دمه آت أولدرلسا وقانة تكلسا shu eng afzal jihod bo'ladi mana fidoi moshinasi ham portlab ketadi o'zi ham shahid bo'lib ketadi uqira javaduhu oti ham o'ldiriladi va o'zining qoni ham to'kiladi eng afzal jihod bu birodarlar yana bitta sahih hadisda imom ahmad rahimahulloh rivoyat qilyaptiki qila ya rasululloh mal jihadu fi sabilillah aytildiki ey allohning payg'ambari alloh taolaning yo'lida jihod qilishning ma'nosi nima ekan qola qitalul kuffar aytdilarki kofirlarga qarshi jang qilishlik endi shariatni har xil noto'g'ri tabillar bilan aylantirib o'tirgan ahli aylamlarning xiyonatini o'zlaringiz tushunib olasizlar shuncha kitoblardan aytib beryapmiz jihod ikkiga bo'linadi hujumiy jihod va himoyaviy jihod hujumiy jihodning ma'nosi shuki talabul kuffari fi biladihim kofirlarni o'zlarining shaharlarida ushlashlik quvlab yurishlik kofirlarni o'zlarining vatanlarida quvlab yurishlik paylab paylab yurishlik shu hujumiy jihod shu hujumiy jihod qachon bo'ladi kofirlar musulmonlarga qarshi jangga tayyorgarlik ko'rmayotgan bo'lsa kofirlar musulmonlarga qarshi jang uchun tayyorgarlik ko'rmayotgan bo'lsa va siz bostirib kirib hujumga o'tasiz mana shu hujumiy jihod bo'ladi unaqa bugun yo'q hamma kofirlar musulmonlarga qarshi tayyorgar emas balki hujumga o'tdi ular olimlar aytadilarki الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بقدر الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم جهاد بر جبري دعوتdir majbur qiladigan da'vatdir shuni imkon qadar qilib turish kerak qachongacha qilish kerak hatta la yabqa illa muslimun aw musalimun. ke qomasan magar musulmon ya taslim bo'lgan odam. Ya musulmon qoladi ya taslim bo'lgan odam qoladi. Jizya beradigani qoladi, bo'yinni egib yuradigani qoladi. Lekin shu hujumiy jihodda bo'ladi. Himoyaviy jihodni bilishdamiz Himoyaviy jihodning ma'nosi daf'ul kuffari min biladina o'zimiz mamlakatlarimizdan davlatlarimizdan va shaharlarimizdan kofirlarni uzoqlashtirishlik kofirlarni haydavorishlik shu himoyaviy jihod bo'ladi difoiy jihod kofirlarni shaharlarimizdan haydavorishlik himoyaviy jihoddir hujumiy jihod farzi kifoya bo'ladi ammo difoiy jihod farzi ayn bo'ladi farzi kifoyani tushunansizlar a ba'zilar qilsa boshqalardan soqit bo'ladi ammo farzi ayn hech kimdan soqit bo'lmaydi namoz ro'zaga o'xshab hammalarga har boliq musulmon erkak va muslima qizga farzi ayn bo'ladi himoyaviy jihodning ma'nosini aytdik endi shuni aytamizki jihod qachon farzi ayn bo'ladi jihod qachon farzi ayn bo'ladi buni to'rtta holatlari bor to'rtta holatlari bor shu to'rtta holatlar sodir bo'lsa jihod farzi ayn bo'ladi har bittamizga abu zarga ham ammorga ham abdurazzoq dovud har bittamizga farzi ayn bo'ladi tayin bilan farz bo'ladi har bittamizga u amerikalik musulmon bo'ladimi afrikalik musulmon bo'ladimi tataristonlik ajamistonlik arabistonlik qayerlik musulmon bo'lsa rossiyalik musulmon bo'ladimi unga jihod farzi ayn bo'ladi mana o'sha to'rtta holatlarni bitta bitta qilib tushuntiramiz birinchi إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين vaqtiki kofirlar musulmonlarning bironta shaharga kirsalar kofirlar musulmonlarning shaharlaridan bironta shaharga kirib kelsa, bo'stirib kirsalar, hujum qilib kirsalar, jihad farzi ayn bo'ladi. Ikkinchi holat Idaltaqas-saffani va taqabalaz-zahfani. Kofirlarning safi va musulmonlarning safi ikkilasi bir-biriga ro'baru o'tirganda va ikki tomondan harakat boshlab ketganda jihod farzi ayn bo'ladi kofir va musulmonlarning saflari ro'baru kelganda va harakat boshlab ketganda jihod farzi ayn bo'ladi shu safdan chiqishga hech kimga ijozat yo'q shu safdan chiqishga hech kimga ijozat yo'q uchinchi إذا استنفر الإمام أفرادا أو قوما وجب عليهم النفير amirul mo'minin imomul muslimin agar ba'zi odamlarni ya bironta qavmni xos qilib jihodga chaqirsa ularga jihod farzi ayn bo'ladi amirul mo'minin bironta qavmni ya xos nafarlarni jihodga chaqirsa ularning ustida jihod farzi ayn bo'ladi har bitta musulmon va muslimaga jihod farzi ayn bo'ladi qaysi darajada bo'lsa va qanday bo'lsa u jihod qilish kerak to'rtinchi holat إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين agar kofirlar musulmonlardan ba'zilarini qamab qo'ysalar jihod farzi ayn bo'ladi ularni qutqarmagan qadar jihod har bitta musulmon va har bitta muslimaga farzi ayn bo'ladi endi voqelikka qaraylik haqiqatga qaraylikki atrofimizda bo'layotgan holat qanday bu hammasi bormi yo bittasi bormi yo bittasi ham yo'qmi ke biz ixtilof qilib o'tiribmizki farzi aynmi farzi kifoyami undaymi bundaymi mana ko'raylik Birinchi narsa nima edi? Kofirlar musulmonlarning bironta shaharga bostirib kirsa, jihad farzi ayn bo'ladi. Va Alloma Shami rahimahulloh Fatavo Shamiyada yozadilarki, agar shu shaharning aholilari jang qilmasa, shu shahar ahli jang qilmasa, ya jang qilsa, lekin itarlik qushi bo'lmasa, so'ngra qo'shniga jihod farzayn bo'ladi agar ularning holati ham shunday bo'lsa ya jang qilmaydi ya qiladi lekin qudrat yetmaydi qo'shniga jihod farzayn bo'ladi qo'shniga jihod farzayn bo'ladi bo'lib bo'lib bo'lib bo'lib sharq g'arb shimol junub butun dunyodagi musulmonlar va muslimalarga jihod farzayn bo'lib ketadi bu takfiriylarning fatvolari emas birodarlar iboratlari bor hamma narsa yozilgan kitoblarda لو سبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها agar bitta muslima sharq tomonda kofirlarning qo'liga tushsa g'arb tomonga musulmonlarga shu ayol kishini qutqarishlik vojib bo'ladi dinimiz shu birodarlar mana birinchi holat nima musulmonlarning bironta shaharga kofirlar kirib bostirib kirib olsalar jihod farzi ayn bo'ladi bugun sizlar aytinglarchi bir qarich joyimiz ham bormi dunyoda lekin shunday bo'lsa ham jihod farzi ayn bo'lmayapti bizga bundan katta munofiqlik bundan katta zindiqlik bundan katta xiyonat dunyoda boshqa tarixda bo'lmagan bo'lsa kerak andalusni esdan chiqarib qo'ying boshqa muqaddasotlarni hozir unut qo'ying Baytulloh sharif, Ka'batulloh sharifning vurab turibdi. Qachon kerak bo'lsa hujum qiladi. Va Jaziratul Arabda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, nasroniylarni va yahudlarni jaziram jaziratul arabdan haydaboringlar deganlar lekin o'sha jaziratul arabda bugun qatar degan mintaqasida amerikadan tashqari amerika askarlarining eng katta bazasi turibdi amerikaning ichida endi katta katta bazalari bor Amerikadan tashqari kofirlar va amerikalarning eng katta bazasi qayerda turibdi?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 çığın. Ecep güzel vaktin dostum bahar ongur yaşlık çığın. Niye dörer sayı taşlar ümmet için yaşlık çığın. Yaşlık digen ömürünün kaynak çığı, altın çığı, büyük nimet, isil fırsat senin için yaşlık çığın. Üzün roşan, aqlın uyg'oq, ruhing daryo kabi jushkun. Ham ilmga, ham amalga imkon berar yoshlik chig'in. Buradirim angla so'zin kassi fursat kelmas qaytib, aqidang uchun, dining uchun sarib atdin yoshlik chig'in. Nazar salg'in san tarixqa misol uchun ashabul kahf. Buning uchun o'ssimayli garg'arlarda yoshlik chig'in. bu uchun lozim ekan ana shundoq mar'uvallar atab janni o'tkiz umr himmat bilan yashlab chig'in kazzablikdir faqat tavba robbim olloh deb yurish musibatdir o'tkazmasang siddiqliqda yoshliq chig'in nido qilar muslimalar to'ylar seni kal erkak deb labbay demay sukut qilsang nima kerak yoshliq chig'in يغير ربك وامام ربك فقط صلاه يرر الزلت بزلتن بخارلختن يرق بوسن يشلق شجاعتا وهمتا جزل بلور حيات بجن يigitga خاص bu sifatda bezaklansin لنسن يشلق تغن صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا أنا شبل مسلم حر أبي صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا قاوم الباغين كهلا وفتيا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا قاوم الباغين كهلا وفتيا طافح الكيل طافح الكيل طافح الكيل فقمنا بجهاد Әзіз қиырындашылар, диққытыңлар, ярыдарлар зиярдыды болсын. Аш қайтсын тұқылатыды тенотации қырып-қырып-қырып ұға ауазын сезі батымын да шыны. Кен төмей бай кәрдім. Әдіп. Тұрған тұрып, үйдіп өткен болды қыны. Хамдулилла. Насыз үшінді қылып, үйердір иә, 15 күнче күтілгенден кен башқа жайлыға өткеріп кетілді, мен бейхатарлық үшін. Лекен жасы қатты құшу отқан күнді сұрап тұрмын бұны. birodar spam yo'q desam yo'q deydida quloq anglamaydi ekan meni u birodar anglaydi u birodar yo'q deb qo'ydi ekan lekin kunda shu ikki uchta uchrat qattiq anda shu jamoatni piyg'i tushib alloh kifoya qilsin kofirlarni shu majlislarga jamoatni tub yiltizni yo'q qilib o'tamiz degan habis niyatlar uchun kurash qilayotgan tirishayotgan vaqtlarda alloh taolo o'zini nurini o'zini solih bandini saqlab qolsin inshaalloh keyin u yoqqa yetib kelib ketilib beshinchi oydan yigirma bir bombardimanqa bo'lgan bo'lsa maqsad aram ag'amlab beshinchi oydan sakkizinchi kuni alhamdulillah sangarga chiqishga muvaffaq bo'ldim sangar kelgan kunim qarasam beshinchi oydan sakkizinchi kuni shu vaqtda dedim putamdan birlam yorasi hamma yerlari saqiy putib bo'ldi birlam yorasi eg'izi sal putmagan sal qo'yib asal bilan eng mo'jidorisi asal bu endi asal qo'yib asal bilan turdim keyin deb qo'ygandim birodarlarga imkon bir alohida tartib qilgan bo'lsanglar deb haydab shu alhamdulillah allohga sakkiz shukur bir vaqt kash bo'lgan chog'da mashina kelib to'xtaganda qildi eshikni oldiga keyin birodarlar kirdi ketdi dedi shu yerda subhanalloh ayiqim iliqa mashinaga chiqib do'xtirxonaga kelgan chog'da shu mashina asarsida qiliqliqda u oyoqmimi puchi temir oyoq ekan to'q yo'q alhamdulillah temir bo'lmasa putam chuvitam osh temirdan teshib kirib kirgan temir patiskanda voy qilmishlar qiliqliq oyoq yo'q endi bozorga berish uni imkoniyatlar yiraq bir savdolar qilish tag'rangdir bo'lgan sal o'ngsizliklar yuz berayotgan vaqtlarda sal o'tiribman jihatga bormadirim bir oyoq bergan dedim sanada kelishtirib dubaydan kelgan bir uch uchta qo'rma oyoq olgan subhanalloh ular chiqib qo'yadi ozroq cham ozroq ishitilgan ekan endi xush bo'lay desam tomir yo bunday siyilib ketadida oyoqlar nima qilolmaydi past bunda tantarbiyachiroq oyoq bo'lishi kerakda qo'shilmaysan alhamdulash qilib yo'qlashib paydo bo'ldi keyin kaydim uni kiyib bismillah deb ketdim keyin berib qo'mondon majlisiga keldi shu abu muso rahimulloh qo'mondon majlisiga yetib kelib mehmonxonaga yetdik bir kecha ayt deganda shu alloh deb qarab harakat qildik <clears throat> mashina bilan keladilar oyog'igacha kelib birodarlarni tushirg'ayin birodarlar uni tushirib qo'yapti musakkam bilan boshqa boshqa yondashma işte alg'isabdi bir mazlimiz qarab ketvormizda piyoda yo'l kambag'alda mashina tashladi mashina keyin qarab ketdi oyoq karantin ko'rsatdida <laughs> qarg'ayni yipirmoqlar yig'ni yipirmoq qilib bu yerda dahshat bo'ldi ekanda ikki qadam alimay go'p tushmay boshqa birodarlar nazmat go'p ko'p desa mandan meni ayqim telba qilgan ekan hali japasan qilishadi keyin tag'in to'piga chiqdik tag'in to'piga chiqishimiz bilan egiz tag'in bir egiz tag'in otlab o'tish kerak mana shu vaqti bo'ldi namozni jamlab o'qidi alloh keyin namoz sham vaqti bilan shu tushkunlar turibdiq bir tushib bir iqinga tushdi hamishlarga tag'in ketib bormiz ko'chada sakam alloh razi bo'lsin chap desadimda desatman odamda ilaq oyoq ishtilab iliq chamichu mush yerim mig'lanib kelib qoldi putam olqim mig'lanib kelib qoldi san palaq palaq palaq palaq qildi bu naq iliq zaxm bo'lgan yer ichilib qoldi shu yerda putilgan yerchu alloh taologa duo qildim sal to'xtanglar unda bunda desam safarga daxli yetadi shular bilan Ya Allah dedim, o'zing bir shifo bergin, o'zing bir alim kerak bo'lsin, falaqlab shuni suv. Aslida sal sizni avaylarda muvatqancha sumta xizmatimni yaqin muvat qayermiz. Keyin suv kechib ketayverdi. Alloh alam tugmaydi bu yo'l, tugmaydi bu yo'l, tugmaydi bir vaqtda bir osh qorong'u bir endi zulmatda o'taman. Bir bir chiroq turdi. Ayran qotni tavamillaydi odam ekan. chiqish chirog'i yo'rida derazadan chiqqan panjaradan chiqqan chiroqni o'rida keyin kirdik alloh rozi bo'lsin sarilagan hamda ishqilib yomg'ir yoqqan bo'lganimda yo shu suv kechib yo'llab chiliq chiliq yo'l esim yo yomg'ir yog'ib ketdi vallahi havas qilgan chog'da chiliq ular degan qo'limizni ajoyib tutib ketdi oqsatdimi asarlarni ko'rgan mehribonlikni lekin oldin qisabchi birodarlar oldin qisab degan bu shayton insonlardan mujohidlardan jiraq turadigan yer bo'lgan degan bu ajoyib mehr muhabbat abu musa akam yoshqa odam hamda ellik oltmish yoshga kirib qolgan odamda odamnikin yoshidalik bolalar mana bir o'shtaga o'xshab yosh bo'lada endi menikini tutdida vatan unda ishi yo'q endi bir birsinikini tutib qo'lni tutadigan ishi yo'q uni yo'q bo'ldi desam uni uni san nima tutganda hamma tutib qoldirdim birdan narog'imiz chiqaradida ishga mullohga yatirg'an yatqimizni ko'rsatib qo'ydi uya chiqsak yerim yana yamoq ekan ijozatni so'k ijozat dedi uzr qo'ygan yamoqlar ekan yemakni esalandi alhamdulillah vatannidagi ancha yeb ketmay taq yamoqmanchu ataylab choyni tortib ketishdiman qanday vaqt qilib xolsa qilib yeymiz alhamdulillah zaxmiy shu jasusda zaxmiy bo'lib alloh hisobda hayotim shunday bir ahamiyatli Hmm. alloh cheksiz shukur alloh taoloni ne'matlarini alloh taolo yana burun qur'onlarda o'qib o'tib ketgan endi alloh yo'lidagi jihod alloh yo'lidagi u alloh yo'lidagi bu ansarlar muhajirlar degan narsalarni alhamdulillah chin haqiqiysini shu yerda endi ko'zimiz bilan ko'rib alloh taologa bir naqadar hayotimiz bo'yi allohni yo'lida nima qilsak alloh taoloni shu va'dalarining haqligiga shohid bo'ldik hamda buning shukronisini alloh o'zi bir eslab kitobimizni oson qilsa inshaalloh ko'p ne'matlarga shu yerda chilashgan bo'ldi alhamdulillah alloh cheksiz shukur bu birinchi qitimliq zaxmiy bo'lishimni jarayonim shundayroq bo'ldi ikkinchi qitimliq zaxmiy bo'lishim shu oldin qilsa shu shu qitim emas endi emas hamda dam damilib um, turibmiz endi bir vaqt turgandan keyin agar ishlarimiz bo'lsa aqsakka qaytib yashan kun damilib kelib qildigan ishlar qancha qitim kelishim toza esim yo'q hali birar yil o'tgandan keyin kelib biroz bir tankiba mamila sayatni uchinchi qismi kelgan bo'lsangiz bir urilib ketgan tanki bor shu filmdagisi shu tankini ikkinchi qitimni qurilishida hamda shu tankini yana bir urilaydi birodarlar bilan kelishib boshqa markaziy birodarlik al qoida birodarlik oldi uchinchi qitimga botir qildimiz amaliyotda shu tank urdigan top yetmish ishlaymiz tankani top yetmish ishlamoqchi qolgan avun sakson ikki zambrak sakson ikki bilan boshqa boshqa hmm. biz bu yerda bir stakan bor shu stakamda aylanib o'tab ketamiz endi u stakamni oldida o'tab ketib top yetmish uch u yerdan urdi tankini albatta bu istehkom bizni qaytish yo'limizga yo chiqib olmasligi kerak askarlar yoki bir qaytish yo'limizni bombardimon qilmaslik kerakda shuning uchun bu istehkomga boshqa zambrak sakson ikkini qo'yamiz ulu u istehkomga urdi diqqat u yoq tortilib turdi yana uning alakchiligi bo'ldi boshqa boshqa u yoqda boshqa istehkom bor uning avun sakson ikki mashq qilgan qannasi emas qurollarni uni bilan mudofaa qilib turdi ey allohning fazli bilan g'usl qilib olgan bo'ldim alloh taolo bir o'zi muloqot qilishga nisib qilsin birodarlar bilan halqa bo'lib duo qildik alloh cheksiz shukur xayrli duoni qilib mondiq top yetmish bizni yo'limiz eng jiroq ham qurolimiz eng ig'ir top yetmish ollohdan kam kam o'ttiz besh kilo kilo qutlari bilan unida ig'ir boshqa uni o'qlari va har bir o'qi ikki kishi kilo yaxshi poyma yo'l o'zini charchab namoz gargirak bordi qoladi maqsad namoz peshin bilan namoz asrning o'tirsida bordi bir ming ellik metr kilo bilan bo'lgan masofamiz shu yerga bordim u yerga borgandan keyin qarasak aslida man tankini kuzatgan chog'da oqatga egiz taq chiqib kuzatganda bu egiz tog'dan qarigandan keyin tanki hamma nimasida ko'rindi manga shu chaqlari hamma yer to'liq ko'rindi mukammal hmm. keyin biz oldiga borsak bir ming ellik metr biz umoqchi bo'lgan ya dengiz egizligi tank bilan barobar bab barobar u chog'da unda to'liq ko'rindi oldi to'pda o'ylab qo'ygan taqriban mana shu gavdasi ko'rindi mana shu atadigan yer borku mana bo'yni deymiz bo'lmasa tankini ustingi qismi ko'rindi birodarlar dedi qanday bo'la olsaq yerim ko'rinib turibdi u yerda alloh hikmat uchun ish alloh mas'ullikdan saqlasin hammamizni shu yerda meni mas'ul qilib qo'yayotgan yer topib yetdim shu gruppasiga keyin mashvara qilishdi u yerda qanday akaga o'qimiz sachkichi o'q shazalik o'qdaymiz deymiz temir parchasini chacharatqich o'q u o'qni kelib at otimizmi degan mashvaralar bo'ldi keyin man dedim alloh bir nima ko'rsatsa ko'rsatsin bizga otilyapti dedim ham u birodarlarni unda deyishlik sababi qo'rqinchoqlik qilib degan gap emas birinchidan tankani yerimi ko'rdinglar hozir shu shu vaqt holatda ikkinchidan namozigar asr vaqti malolam soat olti yarim yettilar bilan yo yettidan oshqanda toza esimda yo'q masalan shu vaqt namoz bo'ladi biz o'qidirgan vaqt besh bo'lib ketaylikda shu vaqtda u birodarlar shuni o'ylaganlar qaytib kech qolsa qiynalib qolamiz aziz radioanglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar shahidlar izlarida bo'lsin uzun mangdan zukiyak deganda qurollar va nishalarga u qurollar nasimi hatto keldida bizga uchuqchilik ko'rinib turgan ba'zi yerlarda chunki shunday bo'lsa makonni yaxshi tanlagan alhamdulillah shuni bilan qurolni qurib bo'lgandan keyin biz birinchi payvoqni otdiq shu yerda otdiq hmm. otgandan keyin bizga bir birodar yiroqda turib bizning o'qimizning tushish ahvolini kuzatib beradi, tarafsiz qilib beradi. shu taroz qilayotgan vaqtda birodar dediki birodar takbir aytib ketdi allohu akbar shunchalik o'qilmay yaxshi tushdi bir uy bor ekan shu uyni yinig'ilan tushibdida alhamdulillah mushunday hmm. aytinglar endi u gazarm bo'lg'achqa cho'ng dairlik bo'ldida hmm. hatto u biz qilayotgan gazarmida olib berayotgan edi murtidlar hmm. biz necha qitim taroz qilganda ular yo'l yasayotgan u yerga chunki bizdan burundan tortgan niyatimiz bor bu gazarmaga yoki bir cho'ngroq bir amaliyot qilish bir necha to'p qurollarni jamlab turib amaliyot qilish orzuyimiz botida shuningga ham makonni zavq chunki bu badbaxtlar qurilish qilayotgan bu qurilishning oldini ilish kerak yo'l yasayotgan bo'ladi chunki yo'l yasayolsa bularga o'q do'rining ta'minlashi hamma narsa tezlashib ketadi chuqur bu uning oldini uzish kerakda shu sababdan ham shu amaliyotni biz tartib qilayotgan edik shuning bilan shunda yaqin atrofi uchibdi dushmanlar ham qichib ketganda birodarlar vallohu alam shu birodar qarindoshimiz ko'rganning gapini qildi shuning bilan qochgandan keyin bir kuchlik javob qaytuvdim buni keyni keyni keyni keyni javob qaytuvdi o'zining har xil qurollarini siyirib turib to'p qurollarini otdi shu o'lmayadi shu bizningki uyni atrofiga ham o'qlar tushdi hmm. tushgandan keyin birodarlar bilan maslahatlashdik maslahatlashgandan keyin biz jami yetti sakkiz birodar edik birodarlar bilan deyishdikki qanday qilamiz deb shu bizniki jang qo'mondoniga maslahat qildik hmm. qilgandan keyin shundan keyin u birodar dediki boshqaroq makon baqiroq bir joy izlasak bo'larmi uchuqchilikdek his qilyapman ham unisi u to'pni otgandan keyin obam deb o'tganimda bak to'p to'zib ketdi bak to'zib ketdi is bak to'zib ketdida biz ham ansirab qoldik qilgandan keyin o'ylashdikki qilili alloh subhana taolo bir tavakkul qilsak oxirigacha bir qilsak alloh taolo natijasini beradi shunday qildik shu yerda shu jang qo'mondoni qolib qoldi shundan keyin jang qo'mondoni shu akamizni ko'zi tutib shu demakchi bo'ldiyu aksiz ketib turing deb chunki ishimiz ish cho'ng bo'lgan ekan hmm. lekin bu akamiz qattiq rad qildi talabni hmm. ukam man shunchalar yiroqdan keldim men bu yerdan ketmaymanmi hmm. men bu yerdan ketmayman dedi haqiqatdan bir suyungidek kishimni shunchalar ish cho'ng akimizdan hatto u jasoratni yosh cho'nglarda emas bugungi kunlikda man yosh degan o'ziga nochilikni o'ziga bunaqa meni yuragim bor deb davo nima ham gangirtib qo'ydigan darajada bir jasoratda u shuning bilan vakimiz namozsiz qo'yib qo'ydi chunki men ham qolib qoldim bu yerda qolib qilib shu jang qo'mondoni shu akamiz man uchimiz qolib qoldik qolib qolgandan keyin shundan keyin boshqa birodarlarni bizni shu o'qiyotgan o'rnimizdan boshqa keyinidagi o'rinlarga yaxshiroq bir uylarga ketinglar birodarlar deb ketkazayotdik birodarlar birodarlar ketdi ketgandan keyin biz orqada o'qidik shu bizga nim qilib borayotgan birodarman ham dediki shunday yaxshi hatto bir uyga o't ketdi shu yerda allohu akbar alloh taoloni fazli uyga o't ketdida ularni dushmanniki ha dushmanniki hatto shu birodar dediki ibrohim rahimulloh shu birodarmi bor edi shu yerda shu birodar dediki bir mashina kelyaptida sizlar shunday o'q olsanglar shu mashina yiqilib tushdi dedi alloh taoloni fazlidan shu darajada ham yaxshi bo'lib ketdida u kuni amaliyatimiz o'qlar shunchalik yaxshi chiqadi allohni fazli u badbaxtlarni ajoyib qattiq javob qaytdi odatda ko'pincha ahvollarda haliqa bizni o'rnimizni bilmaydida masalan biz har xil o'rinlarni almashtirib turib musofirni yiroqroq turib atqashqa o'rnimizni bilolmaydi ham u kuni ham o'rnimizni bilib qoldimi shundoq kishi javob qaytuvdi qaytvergandan keyin allohning fazli bilan o'qma ham sog' salomat yetib bo'ldik yo birar bir zaxmiy bo'lmadi bo'lmasa shu turayotgan uyimizniki jini bilan birpa o'xshishdi hatto tupila to'zib ketdi uyni ichida shu <laughs> iniqlam uyni urayotgandiki deb o'yladik lekin allohning fazli bo'lmadi shundan keyin chiqdik chiqqandan keyin shundan keyin birodarlar bilan deyishdik birodarlar oq tarafimizda shayga ketaylik deb o'ylashdi qur'onni ilishni umuman imkoniyati yo'q chunki qur'onni ilib ko'tarsak bizningki hamda chaqqan chekinishimizga nuqson yetkazdi ta'sir yetkazdi shundan keyin qo'mondan dediki qur'onni qo'yib qo'yli inshaalloh alloh saq salomatlik qilsa qur'on bir nim bo'lsa bo'lar bo'lmasa inshaalloh akil olamiz dedi eng muhim birodarlarninki omonligi chunki qur'on olmaylan chekindik biz qur'on shayt qilib qoldi chekindik shundan keyin biz uyni oq tarafidan chiqdik chiqqandan keyin bu yana bir keyingi tarafimizdan yana bir jirov ekan biz yana bir jirovni bo'ylab taqqa chiqdi ekanmiz taqqa chiqib anandan keyin u tog'ni ustidagi uyda otadi ekanmiz yana tushib kelsak yana bir jirov ekanda hmm. tushgandan keyin bu badbaxtlar shunda o'qatdiki bir qitimda uchta o'ti tushdilar shundoq to'rt besh shunaqa gum gum gum oshu darajada otadida bular zarbin jiqyaptida ha zarbin jiqyapti ekan alhamdulillah shunda qattiq edi ham hatto necha qitim o'n metr o'n besh metr atrofimizga uchishdi bu jarayonda alloh taoloninki taqdiri bilan birarsimizga biror bir nuqson tegmadi hatto shu vaqt subhanalloh bu iymon talab qiladigan ish hmm. abu bakr akam shu yerda kulib ketdi ikkala kulishib ketdi bir birsa qarab ota badbahl ota ollari shunchalik narsa bor sening qo'lingdan keladigan edi hmm. shu akamiz ham shu vaqtgi hozir holatini o'ylasam subhanalloh hech bir qo'rqinish yo'q atrofida shunda o'q ok, yig'ib tursin ham lekin alloh taolo iymonni bergan kishiga gumon qilman subhanalloh shu darajada xotirjam kulib nim qildikda ham zikr qilib turyapmiz shu vaqtda ham qo'mondonimiz bizni birodarlar zikr qilaylik deyishdi bir birimizga nasihat qilib shu yerda alloh subhanaa taolodan omonlik tilab shahodat so'rayapmiz ya alloh bir shahid qilib ak shahid qilib ak ketgin shuning bilan qildik lekin bu keyni tarafimizga chekinaylinsak naq shu keyni tarafimizda sal oldimizda taraf bir tog' ekan kichkina cho'qqa shu tarafga to'xtamay uryotdida qanikin birodarlar bilan deyishdiki ichki tarafga mana dushman tarafga hmm. chunki dushman bizni hozir chekinyapti deb o'ylagan bo'lishi mumkin yoki o'rnimiz deb o'ylashi mumkin ichki tarafga mansak yaxshi bo'lishi mumkin dedi ham qarsak, ichki tarafda ham to'p o'q tushmayotgan ekan endi bakmishga kirib ketmaymiz ya uch yuz metr ichiga mansa qilaman keyin qarasak bir uch qavatlik uy bor ekan shu yerda shu endi uch qavatlik mukammal binolardek emas shu faqat ikki qavatlik uyni ustiga bunda bir kichikina kichiklik bir uy olib qo'ygan ekan hmm. shuning bilan shu yerga borgandan keyin deyishdiki o uyga kirib olayli allohning fazli bilan shu uy bir qadar mudofiyaga yaxshi bo'lg'udak hmm. ham sal tog'ninki bag'ri tarafida ekan bu yerga ularning tankkillari borda tankkillari bevosita uranmaydi dclar bor ular ular zambaraklar bor ular bevosita uranmaydi endi havo tushib ketish bu allohning taqdiri eshitdik shundan keyin nimada bir yanbag'ir bo'lgandan keyin shundan keyin shu yoqqa qardik qarasak bu sal bunda pastdan egizlagan uy ekan bu past tarafda bir chek uni sal ustidira yana bir chek ustidira yana bir uch ishki bor ekan bu yerda shundan keyin birinchi ishni ishladik shu badbaxtlarni shu to'p etib unishdagi odam uzun tomonki yomg'ir sababidan ishqa qalin to'pi duyulishib qolgan ekan shunchalik kuchab ishlasak ichilmadi ichamaganga asta ikkinchisiga ah, mandiq ikkinchisi shundan keyin men bilan shu jangi qo'mondonlik qilayotgan birodar ikkala ishladik ishlasak ichilmadi shu yerda abu bakr akam ichib ketib qoldi hmm. ichib ketgandan keyin shu abu bakr akam ishtiray deyishiga ham الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود Aziz qarindoshlar, tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz içindəki yeniliklər. jihad tayyorligi haqida shar'iy asos nomli kitobning uyg'ur tiliga tarjima qilingan 3 qismi islom ovozi tashviqot markazi tomonidan ishlanib to'rga qo'yildi ترفرف فيه لن علما ترفرف فيه لن نقشا على وجه السنين وعلى تباه المجرمين نقشا على وجه السنين وعلى تباه المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من من مثلنا في الكون من مجاهد yigitlar islom شرلاري qo'lida Qur'on ibn xalqaro va rayon xabarlari xitoy mudofaa ministri sharqi turkistonda yana muqimlikni ta'kidladi sharqi turkistonning janubi shaharlarida bir qism uyg'ur musulmonlarining muqimlik nomida o'qqa tutilganligi xabar qilinayotgan mezgilda sharqi turkistonda takshirish olib borgan xitoy mudofaa ministri yana muqimlikni ta'kidladi xitoy davlat mudofaa ministri kofir chanvanchan sharqi turkistonda turishli xitoy qismlariga chegara mudofaasini texmi kuchaytirish va po'lat qo'rg'on hosil qilishni jikilagan bu kapri yana xitoy qurolli qismlaridan sharqi turkistondagi bazalarni mustahkamlab yerlik hukumatlar bilan kuchni birlashtirib, Sharqi Turkistonda uzun muddatlik muqimlik barpo qilish, singib kirish, bulgunchilik va terrorlikqa qarshi turishni kuchaytirishni talab qilgan. U davlatning bir butunligini amalga oshirishda Xinjiangning muqimligi intayin zarur degan. Xitoy saqchi doiralari texe o'tgan oyning oxirida Yakan mahisi tavasida 5 nafar Uyg'ur musulmonni qarshilik ko'rsatdi deb o'z uyida etib shahid qilgan edi. Bu xudolik olam agar biz musulmonlar allohga bergan ahdimizga vafa qilib iymonimizni sodiqli bo'ladi ekanmiz kofirlarning bizning ustimizdan tuzgan suiqasd pilallari hargiz ish qashmaydi inshaalloh filippinda yetti bal o'ndan ikki yer tavrab to'qson odam o'lgan filippinning o'tiroq qismiga joylashgan jabu va bo'g'it orollarida maydonga kelgan yer tavrashda ko'plagan binolar ziyonga uchirdi ko'riklar o'rilib tushdi va yo'llar yerilib ketdi Ma'lumotlarga qaraganda yer tavrashda o'rilib tushgan va ziyonga uchragan binolar orasida ko'plagan cherkovlarmi bor ekan. Cho'ng yer tevrashdan keyin yana uda 10 qitimdan ortiq 5.4 bal qoldiq yer tevridi. Yer tevreş afetidan keyin bir tantarbiya zalida qistiqistonchilik yuz berib 5 odam o'lgan. Nurg'unlagan kishilarning xarobiliklarning ostida qolganligi, o'lganlarning sonining oshayotganligi eskartildi. Echiyatda M9 tipli qush zukumi Xitoyda yana ko'rilgan. Bu yil baharda Osiyo qit'asida 45 odamning beshiga chiqqan qush zukumi Xitoyda yana ko'rilgan. Sahiya mutaxassislari bu qatimqi tarqalish suratining ilgirkidan tiz bo'lganligi haqida ogohlantirish bergan. Ma'lum bir sahiya mutaxassisi mundaq ekan agar jiddiy tadbirlar ilinib virus qushlarga yuqumlanish doirasida cheklanmasa bu navbat ko'p sonda odamlar mazkur virusda yuqumlanishi mumkin alloh haddidan oshgan bu tajovuzchi kofirlarni shu vabo orqali halok qilsin amin xitoy hukumati sharqiy turkistonda pilanliq to'g'it xizmatini yana qattiq yo'lga qo'ydiganligidan shabi berdi xitoy hukumati sharqiy turkistondagi 6 millionga yaqin oqqin xitoyni muqim nufusga oladiganligini e'lon qilgan mazgilda rayondagi planliq tug'ut xizmatining yana qattiq yo'lga qo'yiladiganligidan shabi berdi atalmish avtonom rayonliq planliq tug'ut komiteti bu haqda e'lon qilgan to'qqiz turlik va'dinomida planliq tug'ut xizmatini xalqqa foyda yetkazish xizmati deb ko'rsatdi va'dinomida yezi qishloqlardagi planliq tug'utga qaratilgan tekshirishni yana qanat yaydirildiganligi ko'rsatilgan xabarda mundoq deyilgan 20 million yuan ajirtib Janubiy Shinjongdagi 3 viloyat 24 nahiya shaharda dehqon chorvachilarning ko'pi sog'lomligi turi to'liq qanot yaydiriladi. Qoplash nisbati 500 ming odamga yetkaziladi. Rabbimiz Alloh biz musulmonlarni payg'ambarimiz sonining ko'pligi bilan faxrlanadigan salohiyatli ummatlarning qatoridan qilsin. Misr bilan Amerika o'ttirisidagi munosabatlarga ushlik taqdimi qandaq? misrdagi harbiy hukumatning tashqi ishlar ministri nabil pahmi amerika bilan bo'lgan munosabatlariga muqimsiz munosabat deb baho berdi nabil pahmi o'zaro munosabatlardagi bu muqimsizlik uzunga so'zilgan taqdirda bu ahvolning ham amerika manfaatlariga ham butun rayonga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligini ilgari surdi amerika hukumati misrga beradigan 1 milliard 300 million dollarlik yordamning asosiy ko'p qismini misrda hammani o'z qo'yniga olgan va demokratik yo'llar bilan saylangan bir xalq hukumati qurilganga qadar to'xtatib qo'ydiganligini e'lon qilgan edi robbimiz allohning ogohlantirishiga parvo qilmay yahudi nasoralarni do'st tutish musulmonlarga dunyo va oxiratda ziyondan boshqani elib kelmaydi ular faqat musulmonlar bilan yomon g'arazda munosabat o'rnatadi xolos Suriyada mujohidlar Qurbon hayitini jihodiy amaliyotlar bilan tabrikladi. Poytaxt Damashqning janubiga joylashgan tekshirish punktida bomba hujumi elib berildi. Hujumda 16 askar o'ldi va orqadan to'qinish chiqdi. Portlashning atrofda ig'ir buzg'unchiliklarni keltirib chiqarganligi xabar qilindi. Mujahidlar Humus va Hamada Bashar Asad qismlarining qorshovini buzib tashlash uchun grad boshqariladigan bombasi bilan qarshilik ko'rsatmoqda. Iroqning poytaxti Bag'dodning o'xshash bo'lmagan joylarida maydonga kelgan bomba hujumlarida hukumat askarlari va shiya kofirlardan 45 odam o'ldi, 125 odam yaralandi. Bag'dodning shimoliy qismiga joylashgan Husayniya rayonidagi 3 joyda mashina fidoyiligi hujumi qilish natijasida 11 adam o'lgan, 32 adam yarlangan. Kazimiya shahari bilan Bag'dodning shimolidagi Kariyat rayonidagi bir ko'rikda maydonga kelgan odam bombu hujumida bo'lsa, 3 adam o'lib, 10 adam yaralangan. Baya, Ar-Rashad va Al-Batul rayonlaridami 3 ayrim mashina fidoyiliqqa hujumi natijasida 8 odam o'lib, 20 odam yaralangan. Yana bir tarafdan Bag'dodning sharqi qismidagi bir mashina to'xtatish o'rnida Yangi Bag'dodning Al-Misbah va Ad-Dura rayonining As-Sihha yo'lida mashina fidoyiliq hujumi natijasida 32 odamning o'lganligi, 63 odamning yaralanganligi bildirildi. Alloh fidoyi birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin. Kafir murtadlar bizlarga o'zi kifoya qilsin amin yamanning ahvor rayonidagi 111 nomerli bergada qo'mondonlik markazi mashina bomba hujumiga uchirdi hujumdan keyin al qoida a'zolari ekanligi askartilgan qurolli kishilar qo'mondonlik markaziga eg'ir tipli qurollar va to'p o'qlarini etib hujum qildi to'qnashlarda 10 askarning o'lganligi 15 askarning yaralanganligi askartildi rabbimiz alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat ato qilsin qattiq qattiqqo'lligi bilan nam chiqargan suriyalik mayor general o'ldirildi suriya davlat televiziya kanali mayor general jamaning hayit mezgilida dayrozor shahridagi to'qinish asnosida mujohidlar tarafidan o'ldirilganligini xabar qildi Suriya harbiy istixborot tashkilotida vazifa o'taydigan mayor general Jamaa Bashar Asadning yaqin atrofidagi muhim harbiy amaldorlarning biri hisoblanadi. General Jamaa Suriyada rejimga qarshi namoyishchilarni bostirishda qo'llangan usullari va namoyishchilarga zo'ravonlik qilish bilan nom chiqargan edi. Allohu akbar. Allah bu razil xabisni mujohidlarning qo'l orqali jahannamga yo'llabdi. Suriyaning Xama shahri mashina bomba hujumiga uchirdi. Suriya davlatlik axborot agentligining fikrida Suriyaning o'rta qismidagi Xama shahrida mashina bomba hujumi yuz berib, ko'plagan odamlarning o'lgan va yarador bo'lganligi deyilgan. Bu qitimqi portlatish hujumi Sina yuqori sur'atlik tashyo'lga joylashgan hukumatning tekshirish punktiga qaratilgan. Somalida fidoilik hujumi yuz berdi. Somali saqchi taraf Somalining o'rta qismi shahri Bilidvinda fidoilik hujumi yuz berib, oz degandimo 13 o'lib, 15 odam yaralandi degan. Yerlik saqchi amaldor Xolon bir nafar hujum qilg'uchi shu yerdagi oshxonaga kirib, kishilar to'pi orasida badanidagi bombani portlatgan degan. Neh maydondagi guvohchi partlash yuz bergan vaqtda oshxonada hali ko'p odam bor edi. Ba'zi odamlarni oshxonadan ko'tarib olib chiqishdi degan. Somali muxtashodagi axborot vositalarining doklad qilishicha, hujum uchirgan oshxona yerli hukumatning ishxona binosiga yaqin ekan. Somalidagi Islom yoshlar harakati orqadan bu qatimqa portlatish mas'ul bo'ladiganligini jakarlagan. Beledivin Somali poytaxti Muxtashoning shimoliga 300 km keladigan bo'lib, Efiopiya chegara chegarasiga yaqin Somalining janub shimolini tutashtirib turadigan savdo markazi. Somali ichki urush mazgilida Islom yoshlar harakati Belidivin rayonini qo'lga olgan. 2012-yili Somali hukumatı mazkur rayonni ishg'ol qilgan. Alloh mujohidlarimizga o'zi yordam bersin. Amin. Bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar haftalik anglitishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allah'tan Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Bu jihad baqidur taki qiyomat. Yursin jahonni islomning nuri. Kel dostum gidiyorsun izlet sipige Müstehkem sert bulup alga yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolida Kur'an'ı dinin izzeti Faisi kılmaktır Kur'an yani Gözleydu şehadet Allah